anasema waaswa imamahu na akamwaasi kiongozi wake akamwaasi sehemu ambayo kama hakupaswa kumwaasi kwa kuwa hakumamrisha maasiya famata asiya alafu akafa akiwa ni asi siulize habari zake mtu huyo kwa ubaya wa jambo lake wa abdun abaqa min sayyidihi na mtumwa aliyemkimbia bwana wake anamilikiwa na bwana fulani kwamba ni sayidi wake alafu akakimbia huyo mpaka swala zake hazikubaliwi mpaka arejee wa mraatun na yule mwanamke ambaye ghaba anha zawjuha ghaba anha zawjuha ameghibu mumewe ameghibu kwa mwanamke huyo mumewe ah, maana yake ghaiban, yuko ghaib, hayuko hapo alipo mwanamke huyo, ndio maana ameghibu. Ghaba anha, ameghibu mumewe, hayuko hadhir, haishi naye hapo. Ima hiyo ghiab yake yeye huyo mwanamme, hiyo ghiabu yake eh, kwamba ameghibu, hiyo ghiabu yake ni ya mbali au hiyo ghiabu yake ni ya karibu, kwa maana iko nchi nyingine kabisa huko au iko nchi hiyo hiyo ila mkoa mwingine au iko mkoa huo huo lakini iko kijiji kingine kwa hiyo ghiabu yake iwe baid au iwe karib iwe ni ghiabu ya mbali au iwe ghiabu ya karibu ghaba anha zawjuha wakafaha maunata dunia na akawa mwanamume yule kamtosheleza anamtosheleza mkewe mahitajio yake ya kilimwengu takalifu zile za maisha maunata dunia takalifu za maisha, anamtosheleza mke wake. Vyakula anatumia pesa, anatumia vyakula vyenyewe. Kiumwa kuna hela matibabu, kuna kitu gani, si mchango wa nini, kadha mume anatoa. Eh, mkao umekwisha, kapeleka magunia mengine mawili. Gesi imekwisha, kuna gesi nyingine kwa reserve pale, kitu gani, kadha hivyo kuna harusi sijui ya nani kwa watu watoka michango katoa mchango kwenye harusi ya mkewe kwa hiyo amemtosheleza ame mke wake masala ya nafaka kumwezesha mke wake matumizi kiswa mavazi qadaul hajat kumkidhia haja zake ndogo ndogo na nyinginezo mume anajitahidi watamarrajat ba'dahu eh nyuma yake akawa anajipamba anajipamba mavazi liwalo kadha mpaka manukato alafu anatoka tamarrajat ba'dahu anatoka akihangaika huku na kule anatangatanga mara iko hapa mara kina huku nini mke wake mume wake ku Dubai nini mke wake anafanya kazi UK anabeba maboksi huko kwenye kampuni fulani nini mke mume wake ni baharia meli imetua nanga iko South Africa nini mume wake ni mtu wa kwenda kutafuta misimu fulani ya korosho kwa msimu huu yuko Mtwara, ana miezi mitatu Mtwara yeye huku, mara ametoka akajivaa hivi kavaa hivi kajipamba hivi, atoka tu anazurura. Huyu mwanamke huyu usiulize habari yake, usimulizie huyu habari yake, mtu mbaya sana huyu, anamfanya mume wake aonekane aitwe babu jinga aambie babu jinga, inama ufikiri bwana, mali yako inaliwa anapita mtaani au mwanamume analambwa kisogo siku apita tembea naye akamshika mkono watu wasema ah angalia huyu mwanamke huyu siulize habari zake mume wake amejitahidi alhamdulillah lakini anavaa nini huyo atoka kwenda bila idhni ya mume bila ruksa ya mume anazunguka huku wala kwenda kule na kwenda huyo simuulize habari zake anasema imra'atun ghaba zawjuha fi shughlihi mwanamke ambaye ameghibu mumewe amekwenda katika shughuli zake zaujuha ntakala min baladihi yuridu madha mume wake amehama kutoka katika mji wake yuridu madha anakusudia nini mwanamume huyo yuridu an yakfiaha maunata dunya anatoka mwanamume huyu anakwenda kujishughulisha na kuchakarika lengo lake amkifu amtosheleze mkewe kutokamana na mahitajio yake kwa hiyo anakwenda kuchuma kwa ajili yake lakini bado mwanamke eh, habaki nyumbani kwake falamma ghaba anha alipoghibu mwanamme huyo kwa mwanamke huyo tabarrajat ile mwanamke akawa sasa anajikwatua anajipamba mtia manukato wa dhaharat lajanib alajanib na akawa anadhihiri kwa wanaume watu kando mara iko na huyu mara kaka na huyu mara fulani njoo nipitie ukienda sehemu fulani nipitie nipe lifti mara kadha mume hana hili wala hana lile watamarajat akawa kazi yake ni kuranda na kutangatanga wawaqa'at fi khiyana mwisho akatumbukia kwenye kufanya khiana kafanyia khiana mume wake waliyadhu billah Allah tukinge innaha mra'atun waqa'at fi dhambin 'adhim ni mwanamke ambaye amejitumbukiza kwenye dhambi kubwa kabisa لأنها لم تحفظ حق زوجها وسبابها في حفاظ كوانزا حق يمواك نحشماياك ولم تحفظ عضى زوجها ولا في حفاظ هشيم يمواك حكم حفاظ حق ولا حكم حفاظ هشماياك والعياذ بالله بلا كوب وقبي سهيل أنا سمع شيخ وفقه الله تعالى المرأة الصالحة المباركة mwanamke mwema mwenye baraka tahrisu ala an tahfadha zawjaha anapupia siku zote juu ya kumchunga mume wako na kumhifadhi wa alla tu'arridahu lilfitan na wala asiwe sababu ya kumtoa katika fitna akafitinika walau bikalima hata kama ni kwa neno moja hata kama ni kwa neno moja akasema neno ambalo kwamba mume wake atalibeba atalifanyia kazi kazungumza tu siku hiyo ah dada fulani mzuri yule dada yule mwanamke mume wangu mzuri yule wanawake wanaume wanahifadhi maneno kama haya mzuri eh? kwenye moyo lakini mtaujua uzuri wake ukoje alafu anaanza kumfuatilia nani sababu ni mwanamke mwenyewe huyo mwanamke mwenyewe وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نقو حقيقة مسيما متومي صلى الله عليه وسلم كما لبقود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نقو حقيقة مسيما متومي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود لا تباشر المرأة امرأة لا تباشر المرأة المرأة إما ويتي سكون را لا تباشر يكيب تنقلون لا ناهية أو ويتي ضمة لا تباشر المرأة المرأة لا تباشر المرأة المرأة حنروهو سمنمك كمبشير منمك مزاكي la tubashir imetokamana na neno almubashara mubashara hiya almas ni kugusa falana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum eh ni kugusa au kuugusisha mwili wako na mwili wa mwingine kuugusisha mwili kwa mwili huu ni mubashara Allah anaposema alana bashiruhunna wafanyeni mubashara papo kwa papo kwa maana ngozi zenu zigusane na ngozi zao maanake waingilieni lakini haikuja ila waingilieni kuna kinaya zinatumika lugha za tafsida kwenye Qur'an bashiruhunna dalili kwamba hapa panakusudiwa waingilieni dalili yake ni nini bashiruhunna ni ngozi kwa ngozi lakini pia karina mbele wabtaghu ma kataba Allahu lakum tafteni mlioandikiwa na Allah nini tutaka watoto sisi kwa hii kumbe ni jimaa iliyokusudiwa kwa hiyo akisemwa la tubashiru almar'atu almar'ata katika maana zake kwamba mwanamke hana ruhusa kumpapasa mwanamke mwenzake kwa mkono wake akaupapasa papasa mwili wa mwanamke mwenzake ili ajue abainikiwe na unyororo wa ngozi yake. Mama shoga, watumia nini wewe? Una siri gani wewe? Oh, sio siri ni, ni revola, natumia revola kwamba ngozi yangu imekuwa na a, ah, nuuma na ulaini na unyororo kwa sababu natumia kitu fulani. Hiyo tendo la kumpapasa mwanamke mwenzake, mwanamke asifanye hivyo au akashika kutaka kuangalia kalio la mwanamke mwenzake shoga unalo mfano ili aende akamsifia mumewe kama ilivyokuja katika hadithi ah asifanye hivyo mwanamke wa Kiislamu anasema fatan'atuha li zawjiha fatan'ataha fatan'ataha hapo imetoka tu fatanataha fatan'ataha li zawjiha eh, kiasi kwamba akamhabarisha mumewe juu ya uzuri aliyokuwa nao mwanamke huyo akamsifia naat ni sifa naat ni sifa fatanataha ay fatasifaha akamsifia kwamba ah mume wangu dada fulani yule alhamdulillah dada mzuri yule ha eh, ana mguu mguu mguu bwana eh sio kijifito kama hichi changu ana kitu gani sio ana kadha ana mgongo ana kadha eh mwili wake nyororo kabisa ngozi yake nyororo kabisa hayafai haya mwanamke kuyasema kwa mume wake kawa anamsifia urembo aliokuwa nao zuri aliokuwa nao kwa nini haifai kwa sababu akiwa mwanamke amesifiwa kwa sifa kama hizi hilo linabaki katika moyo wa yule mwanamme linakita katika moyo wa, yule wa yule mwanamume kisha ule moyo wa, wa yule mwanamume unaanza kumili kidogo kidogo kuelekea kwa yule mwanamke na huenda akafitinika naye bali hilo likapelekea akaanza kumchukia kidogo kidogo mkewe kwamba kwa nini nisingelikuwa nimempata huyu huyu wangu kwani wa nini huyu kwanza amejaa mashakili kwanza hajui kupika kwanza kadha wa kadha wa kadha wa kadha, bora ningempata yule shoga yake. Yote haya ni kwa sababu huyu mwanamke mwenyewe kamsifu mwanamke mwenzake kwa mume wake, ikawa ni sababu ya yeye kuja kuachika. Na ikiwa atamsifu kwa ubaya aliyokuwa nao, kama mm, yule iko hivi kwa hivi kwa hivi, sio kwa uzuri, akamzungumzia katika upande wa salbiyat, sio katika upande wa ijabiyat kamzungumzia katika upande wa has basi kumzungumzia huko pia hakufai kwa sababu amemsengenya apata dhambi kwa kuwa amemsengenya kwa hiyo hadithi ndani yake kuna kukataza kumkataza mwanamke kumsifu mwanamke mwenzake e, katika wanawake kwa mume wake tumeelewana vizuri na mashoga wangapi kwani waliolewa mashoga wangapi wa wanawake wameolewa na waume zao eh wengi kaachwa yeye kaolewa shoga yake yapo hayapo jamani wallahi yapo yapo au madada wakazi wangapi wameolewa wakaachika wenye nyumba wapo kwa kweli mwanamume anamuona dhahiri shahidi kila siku kimwangalia yule dada wakazi kimwangalia mke wake anaona kuna tofauti ya mashariki na magharibi kwa hiyo imma akatangaza kumuongeza mke wa pili ile mke akasema ha yani mfanyakazi wangu muoe mume wangu wallahi umenifedhehesha haramu yeye kumwoa sio haramu lakini anaweza kutahamali mwanamke huyu kwamba dada yake wa kazi aliyekuwa akamwambia hapa kuja safisha vizuri rudia deki rudia kupiga deki si ndio amekuwa mke mwenza wake tena ni bibi mdogo wameolewa hawakuolewa wafanya kazi wameolewa hawakuachika wenye nyumba wameachika hayo yako mengi natija ya kwamba amewasifika mwanamke kwa wasifu wake kwa huyu kwa huyu mwanamume anasema fatanataha lizaujiha akawa anampa anamsifia kwa sifa zake mume wake kwa maana anampa mume wake sifa za mwanamke huyo yuko hivi yuko hivi kaannahu yandhuru ilaiha kana kwamba yule mwanamme jinsi anavyobainishiwa wasifu wa mwanamke ule mwanamke yule kwa ufasaha na kwa uhodari kana kwamba anamuona mbele ya macho yake yani tayari ameshamtengenezea picha kwamba huyu atakuwa yuko hivyo anamwanya eh anamwanya alijua ah, kwa sifa hizo alivyoniambia itakuwa anamwanya huyo katika hii hadith baadhi ya shurah wanasema ikiwa amekatazwa mwanamke kumsifia mwanamke mwenzake kwa mume wake hali inakuwaje kwa mwanamme kuwa wako kwenye ofisi moja na mwanamke mwanamke asiyekuwa wake yani huyo au anasifiwa tu imekatazwa kwa mume wangu kuna mwanamke fulani kwa hivi na hivi na hivi sawa vipi mwanamme anayekaa ofisi moja na mwanamke kwa maana kwamba siyatamuona zaidi ya kusifiwa walaysa alkhabaru kal kalmuayana khabari ya kukhabarishwa si sawa na kuona laisa alkhabaru kalmuayana wanasema hivyo sasa itakuwaje hali ya kwa maana hili ni baya zaidi kumbe la kukwekeka na mwanamke kwenye ofisi na fitna yake ni mbaya zaidi kuliko ile ya kuhadithiwa na mke wako hii ile kwamba uko naye siku yote siku zote mko mko ofisi moja kaingia katoka kanywa maji unamwangalia kapiga chafu unamwambia rahamukallah sheitani atakupambia huyo kila kitu kwa mwanamke huyo atakipamba hata kama ni mbaya kushinda mke wako shetani atakupambia sawa mfupi mweusi ndio lakini angalia ile jicho angalia ile jicho sawa kadha lakini hebu angalia kadha ah hata kama mkewe atakuwa ni mzuri zaidi kuliko ni yeye jinsi shetani anavyokuwa anampambia wanasema anaweza akafitinika naye hata kama huyu ana kibinti kidogo nyumbani kwake kina miaka 18 19 na huyu mama ana miaka 40 shetani akampambia kwamba huyu ni bora kuliko yule anasema idha kanat almar'atu ayuha alahibba mamnu'atan ikiwa mwanamke amezuiliwa enyi vipenzi min wasfi imra'atin ukhra li zawjiha kutokamana na kumsifia mwanamke mwingine kumsifia mumewe hifdhan li a'radhi almuslimin kwa lengo la kuhifadhi heshima za waislamu wa hifdhan li 'ardhi zawjiha wa hifdhan li 'irdhi zawjiha na kwa lengo la kuhifadhi heshima ya mumewe fakaifa biman tusawwiru sadiqatiha hali ikoje kwa yule mwanamke anayewapiga picha marafiki zake watajalu suwara sadiqatiha fi baitiha akabaki na akaziweka picha za marafiki zake mashoga zake nyumbani kwake kaifa biman tusawiru nisaa bihatifiha hali ikoje kwa anayepiga picha wanawake kwa simu yake eh thumma ta'ridu suwar ala zawjiha kisha anazionesha zile picha kwa mumewe wala haula wala quwwata illa billah hatuna hila ya kuweza kuepuka maasiya wala hatuna nguvu za kuweza kufanya taa ila kwa msaada wa Allah ndio maana la haula wala quwwata illa billah idha kanat az-zawjatu mamnu'atan ikiwa mwanamke amezuiliwa kisharia min an tasifa imra'atan ukhra li zawjiha tendo la kumsifia mwanamke mwingine kwa mumewe fala shakka bas hakuna shaka annaha mamnu'atun min an tatluba min zawjiha basi pia amezuiliwa huyo kumtaka mumewe ma yu'arriduha au yu'arriduhu lilfitan kumtaka mumewe yale ambayo kwamba yatamuingiza yeye mwanamke huyo au kumtaka mumewe kwa yale ambayo yatamuingiza mume wake huyo lilfitan eh, katika fitna pia amezuiliwa asiyafanya haya ambayo itakuwa ni sababu ya mwanamke huyo kufitinika au yatakuwa ni sababu ya mume huyo kufitinika. Kama nini? qaqanawatin fadaiya, ah, kama vile television ving'amuzi hivyo, wasuwarin, na mapicha, wa majallatin, na magazeti, bwana nahwi hadha, na mfano wa haya. Sasa kafitinika mwanamke kupitia gazeti, kupitia majarida, kama jarida, kila jarida likitoka la kitu fulani nilipata ونحو هذا نمفano haya la shaka annahu la yajuzu lilmar'a hakuna shaka kwamba haifai kwa mwanamke an tatluba min zawjiha kumtaka mumewe ma yu'arriduhuma lilfitan kumtaka yale ambayo yatawaingiza wao katika fitna anaweza akaachika mwanamke kwa sababu ya jambo tu anamsifia mwanamume fulani kwenye TV eh kwamba ah nampenda ubaba mimi huyu angalia angalia meno yake alivyokaa yananifurahisha huyu mume anajisikiaje pale pembeni ah anaweza akaachika mwanamke anaweza akaachika anaweza akaachika akamsifu mtu mtu kando ajnabi mtazama mpaka unamwona kabisa mwanamke kakolea kabisa kwa mtu yuko kwenye TV ah wewe hunifai hata akaachika tuishileni hapo inshallah tuishileni hapo وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد